Дяка пам'ятаєте, а мене ні, зітхнув він. У неї на щоці проступив маленький рум'янець. А потім я довідався, що ви Тищенко. І злякалися. Тоді злякався. Тепер уже не боюся. Ірина різко підвелася. Мені треба йти і забрала сітку в нього з рук. Він запротестував, хотів допомогти їй донести пакунки до трамвая, але вона сказала Я сама і швидко пішла доріжкою вниз. Він лишився сидіти, спантеличений і розгублений. Ірина прийшла додому, коли вже почало сутеніти. Виклала пакунки, прибрала на кухні і, не вечеряючи, лягла в ліжко хоч було ще дуже рано. Вона думала, думала про бистру і широку залиту сонцем річку. Річка була в кам'яних берегах, а по парапету, взявшись за пальчики, ішло двоє дівчаток 15 років. Стрункі, смагляві, гарні, знали, що гарні, балансували і виспівували дзвінкими голосами. Вони знали, що на них дивляться, захоплюються ними. Але ніхто не одважувався перепинити їм шлях. І тоді навперейми їм вийшов стрункий юнак. Вона вже бачила його, але чомусь боялася назвати на ім'я і боялася освітити в думці обличчя. Це був кореспондент газети, який надумав узяти в них інтерв'ю але інтерв'ю він хотів брати у човні, у білому вітрильнику, що стояв на причалі. Вона розвивала одну із своїх фантазій, думала про щось стороннє, аби не думати про минулий день. Але й не зовсім стороннє. Отак по парапету колись вона йшла з подружкою насправді а потім то забулося і зринуло це зараз не знати чому. Тоді вона вперше закохалася чи хотіла закохатися. Хотіла, але не знала в кого. І йшли вони дві синиці по набережній, бо гуляли хлопці і дівчата, і чекали чогось великого, більшого за світ. Тепер вона знову згадувала те, а перед очима раз у раз зринав парк, і недавня реальна розмова вривалася в її марево. Вона не хотіла, щоб її думки потривожив чоловік. Встала і вимкнула світло. Вони спали нарізно. Їй здалося, що вимкнула тільки через те, щоб Василь не потривожив її думок щоб вона вільно могла плавати в своїх фантазіях. Почувала себе щасливою, і їй хотілося плакати, хоча й не знала чому. Її тривожило і хвилювало якесь перечуття, їй було щімко й гарно, а потім її опанував страх, бо не могла не знати, що їй гарно від чогось забороненого зухвалого, недозволеного. Що, коли б довідався про її думки Василь? Ні, він би тільки посміявся. Він би трохи не злякався, бо переоцінює її, ще й ставиться трохи як до дитини. Так уже в них склалося, така вже поміж них виникла любов. Її батько Олександр Артемович, доцент математики, ще до війни навчав Василя в інституті. Саме до них в англійській шинелі і хромових чоботях прийшов з госпіталю худий демобілізований молодший лейтенант Тищенко. Прийшов не сам, а його привів її батько і Василь і батько любили згадувати про ту зустріч.